Larun batean azkar hasi da Lorentza gimonen askatasuna galde egiten duen kanpaina. Ezker independentistak, gazte ekologistek, Bretaniako partidu goz eta NPek, jeneko kartzelaren aintzinean anturatutako prentsaintzinekoan hedabide hainitz hurbildu baitira. résistance à Alderdico, Gaël Roblin. C'est important puisqu'on a eu une présence bon, des radios locales, euh, des radios de service public euh, comme France Bleu et également on a eu, euh, on a eu un sujet sur France 3 Bretagne et l'écho l'écho est, très favorable et on sent qu'on accumule des forces pour continuer la campagne bah, jusqu'à sa libération. gain, on peut dire que c'est une campagne réussie puisque des forces qui d'habitude se positionnent pas là-dessus ou alors rechignent à le faire, là sont venues. Euh. Et Euskal manifek beren eragina Et enfin, je pense que la mobilisation de Bagua de samedi dernier a compté puisque les syndicats hospitaliers à Rennes ont lu la position euh, des syndicats du Pays Basque Nord pour le rapprochement des préchauds et ça permet de faire évoluer les mentalités puisque c'est les mêmes structures syndicales. inguruko erabakia urtahilaren amalauean jakinen dela, hots ostegun